بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئله ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى كسابة a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawuninmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karanta littafin al'adabul mufrat littafin da babban malamin hadisin nan abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta malamin da aka fi sani da imamul bukhari mai sahihul bukhari don ba manta ba mun aji karatu a makonni biyu da suka wuce karshen hadisi na 788 a ƙarshen babin jina'i wallahu to ayo insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na 341 a hadisi na 789 kalan imam Buhari buhari babu alhadi wasamatil hasani hassan al-bukhari ya ce wannan babi zai magana akan alhadi da kuma asamatul hassan alhaji malamai suka ce abinda ake nufi da shi a takaice shi ne a ɗariƙatu saliha a ɗariƙatu a saliha tafarki mai kyau farki na daidai tafarkin da shi ne yake a kan shirya to na shi ne alhaji ana cewa khairul hadi huda muhammadu sallallahu mafi alkhairin shari'a ma'ana shiryayyen tafarki shine tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai magana akan wannan sannan zai magana akan as-samatul hasan as-samatul hasan shi kuma abinda malamai suka fassara da shi suka ce shine akhzul manhaji wa luzumil mahajja mutum ya ruko da manhaji ta farki din sannan ya lizimta makansa bin wannan ta tafarki din shine as-samatul Hassan, ma'ana wannan babin zai magana akan shari'a da kuma kyakkyawar ruko da shari'a din waɗansu daga cikin malamai kamar malami da ake ce ma alƙari yana cewa bai na bainahuma annal hadaya muta'allaqun bil ahwalil batina yace abinda ke bambanci tsakanin alhadi da asamatin hasad shine shi alhadi galibi yana da alaƙa da halaye kyawawa na ɓoye na zuciya kyakkyawar aƙida imani mai kyau ikhlasi niyya da makamantansu ga wannan da ayyuka ne wanda suke a ɓoye to galibi aka ce ita alhadu yana magana akan wannan ne shi kuma wasamat bil akhlaq az-zahira su kuma as-samat galibi yana da alaƙa da ɗabi'u na bayyana wanda ake iya gani a cewa ne yana da kyakkyawar ɗabi'a wani mutum ne mai cika alkawari wani mutum ne mai gaskiya wani mutum ne mai kyauta kaga wannan duk waɗansu ayyuka ne wanda ana iya ganin su to galibi a samatul Hassan ya fi alaƙa da su alhabi kuma ayyuka na ɓoye kyawawa to duka dai wannan babu zai mana magana akan kyakkyawar shari'a ta bayyane da ta da kuma ruko da ita shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu wanda imamun bukhari ya kunna kalan imamun bukhari haddasa abdullahi ibn eh, abi al-ibn abi al-aswad قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحارس ابن حسيرة قال حدثنا زيد ابن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير مؤدوه الأمل فيه قائد للهوى wasayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun qudaba'uhu khafirun su'aluhu qalilun mu'duhu alhawa fihi qa'idun lil amal ilamu anna kusnal hadi fi akhiriz zaman khairun min ba'dil amali wannan hadisin hadisi ne wanda aka karbo daga zaid ibn wahab shi kuma ya karbo a wajen malamin sa abdullahi dan mas'udin ya ce sami'tu ibn mas'udin ya na abdullahi dan mas'udin ya ƙulu yana cewa kaga a dan hadisin zahirinsa mawqufi ne na ya tsaya kan abdullahi ɗan mas'udin amma ƙarshe za mu jimi malamai suka ce abdullahi dan mas'udin yake cewa innaku fi zamani kafirin ha'u abdullahi dan mas'udin ce lalle ku kuna rayuwa a wani zamani wanda shi zamanin kasirin ha'u masana addini gogaggun malaman fiqh suna da yawa a zamanin. kalilin huda ba'uhu masu hudubar a wannan zamanin sun yi karanci 'yan kaɗan ne ma'ana masana addini sun rinjaye masu ba ce kuna rayuwa a wannan zamanin sannan kalilin su kalilin su'aluhu kafirin mu'udu, sannan masu roƙo a zamani 'yan kaɗan ne wanda za su ce a basu ya ce ‘yan kaɗan ne amma kuma kasirin muduhu masu badawa kuma ga sunan da yawa masu roƙo ‘yan kaɗan masu badawa da yawa haka daɗin musulun ce ke kenan sannan ya ce al'amalu fihi ƙa'idun lil a wannan zamanin al'amalu fihi aiki aiki na ibada to ƙa'idun lilhawa shi yake jan san zuciya aikin shi ne gaba son zuciya na bayan shi da haka dole abinda zuciya take so ta ba aikin mun gane shi aikin shi ke jan zuciya ne mun gane ai annal hawa mahkumun gairu hakimun abinda yake nufi son zuciya ana hukunta shi ba shi ke hukunci ba to wannan shine zamanin magabata zamanin sa abdullahi ɗan mas'udin haka ya siffanta shi malamai masana addini wanda zai zauna ya maka fatawa ya fidda maka hukunci daga alkur'ani ya fidda maka abinda aya take nufi ya fidda maka fiqhun hadisin manzon Allah su suka fiya a lokacin masu hudu ba wanda za su zo su shirya hudu ba su dan yi nasiha yan kaɗan ne a wannan zamanin ba su da yawa ba ya ana nufin masu hudu ba yan kaɗan ba ne ba a'a ko da an sami hudu ba ɗin kuma za ta samu masanin fikihu ne sannan ya ce zamanin masu roƙo wanda za su ce a taimaka mana a ba mu 'yan kaɗan ne amma masu badawa suke da yawa Ka ga masu badawa sun rinjaye masu roƙo kenan masu roƙo ma suna samun abin da ke isar su sannan ya ce a wannan zamani aiki al'amur fihi ƙa'idun lilhawa aiki shi ke jagorantar son zuciya to wannan shi ne zamani na farko wanda abdullahi ɗan mas'udin ya yi magana a kansa shi ne zamanin magabata daga nan sai ya ce wasa ya a timin ba a dikun zamanu amma da sannu wani zamani zai zo muku shi kuma zamanin da zai zo kalilin fuka ha'uhu kasirin kuɗa ba'uhu masana fi tuhun zamanin 'yan kaɗan ne masu hudu ba su suka fiya kasirin su su'alihi kalilin mu'uduhu masu roƙo ke da yawa masu badawa ɗan kaɗan alhawa fihi ƙa'idun lil'amal a wannan zamani son zuciya shi ke jagorantar aiki aiki na ibada ma ba za a yi ba sai an sanya son zuciya in zuciya ba ta so ba za a yi ba ta son zuciya shi zai hukunta a yi ko kada a yi wannan zamanin zai zo muku sai ce ilamu ku sani anna husnal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil a'mal yace ku sani kyakkyawar shari'a ko kyakkyawan tafarki a ƙarshen zamani shi yafi alkhairi sama da aikata waɗansu ayyukan ba a ce kana da shirya kana kan shabaki mai kyau kana kan aƙida mai kyau to a ƙarshen zamani a ce haka kake ya fi ma a ce an aikata wani aikin domin galibi za a ga wanda zai tafi aikata wani aikin shi kuma ba aƙida mai kyau kaga ina amfani aikin da aka aikata babu aƙida bai da wani amfani Allah shirin da mu wannan shi ne abin da shi abdullahi dan mas'udin yake fada to malamai suka ce malamai suka ce kamar alhafiz ibn hajar a cikin fatil bari ya ce sanaduhu sahihun isnadin da ya inganta sai ya ce wa mithluhu layu yuqalu min ƙibelin ra'ayi to irin wannan maganar mutum ba za a faɗe ta ba saboda fahimta dole sai nasi domin ka faɗi wani abu wanda zai zo ya faru a nan gaba ai sai kana da nasi su kaga wannan ba wai abdullahi dan mas'udin ne ya fahimci abin haka ba lalle akwai abin da ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hadisi malamai suna ba shi hukuncin hadisi marfu'i za a ce zahirinsa mawqufi ne amma yana da hukuncin hadisi marfu'i kunga zahirin isnadin ya tsaya kan abdullahi dan mas'ud amma malamai suka ce wannan hadisin hadisi ne marfu'i haka ibnu hajarin ya fara muhammad nasiruddin albani rahimullahu ta'ala shi ma ya faɗi wata magana makamanciyar wannan cewa irin wannan baya yiwuwa a ce tunani ne ko fahimta ce ta abdullahi dan mas'udin ya faɗi haka albani yana cewa a littafin sa kiyamu ramadan ya ce saha al'ibin mas'udin maukufan ya ce wannan hadisin ya inganta isnadinsa ya inganta zuwa ga abdullahi ɗan mas'udin amma ya tsaya a kansa sai ya ce huwa marfu'un ilan nabi sallallahu alaihi wasallama hukuman amma a hukunci hadisi ne marfu'i ya isa zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama saboda wancan magana da muka yi cewa irin wannan maganar ba a faɗarta da fahimtar nassi a sai dai da nassi ne mun gane sannan hadisin malaman hadisi duk sun inganta isnadinsa imamu darami ya roto hadisin da isnadai guda biyu ɗayan sahihi ɗayan kuma hasan imamu hakim shi ma ya fitar da wannan hadisin wa gairi ma da waɗansu malaman hadisi da dama da aka hadisin hadisi ne sahihi sana da hadisi yake karantar da mu shi ne wannan tafarki na kwarai ko tafarki na daidai na shirye tafarki wanda yake tafarki na daidai ko na kwarai to ya fi muhimmanci sama da waɗansu ayyuka ma musamman a ƙarshen zamani shi ya sanya kullum ake so mutum ya ƙoƙari ya tabbatar ya ga cewa lalle yana a kan tafarki wanda yake da daidai allah ta'ala ya ƙara shirin da masu roƙo 'yan kaɗan idan kun lura kuma za ga zamanin ya zo ko zamanin da muke yanzu <clears throat> masu roƙo sirrin jaye masu badawa amma a wancan lokacin masu bada su suka rinjaye masu roƙo a wannan zamanin masana fiƙin idan an ce masana fiƙi ba ana nufin wanda ya san littafin fiƙi wannan ba wanda zai kalli aya ya baɗin hukunci ai ne fiƙi ko ya kalli hadisi ya fitar da wani hukunci a kaga a yanzu sun yi kaɗan sannan a wancan zamanin son zuciya bai da muhalli da abinda za a yi mai allah ya ce mai annabi ya ce wannan nassin shi yake jin son zuciya yanzu ba mutane suna sa son zuciya cikin addini to kaga abinda abdullahi dan masudin ya faɗa ya zama gaskiya shi yasa malamai suka ce irin wannan maganar ba a yin da fahimta dole sai da nassi dan haka lalle ya ji wannan bayanin ne daga manzon Allah shi yasa malamai suka ba hadisin hukuncin hadisi marfu'i قال البخاري وعن يزيد ابن هارون عن جريري قال كنت أنا وأبو الدفيل نطوف بالبيت قال أبو الدفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قلت ورأيته قال نعم qultu kaifa kana qala abyad malihan muqassadan an karbo wannan hadisin daga harun shi kuma ya karɓo daga jurairi kala jureri ya ce kuntu ana wa abu dufai wata rana na kasance ni da abu dufai abu dufail sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam jirari kuma tabi'i ne ya ce wata rana muna tare da shi na dufu bilbait muna yin dawafi muna kewaye ɗakin allah suna zagaye ɗakin ka'aba na? me na ƙetar wani hadisi? to tsallake shi ne ko? afwan حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن جريري عن أبي الدفيل هكذا يقول قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على زهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قال وكان أبيض مليح الوجه wannan hadisin daga jureri an abin ufail ya karbo daga abin ufail ya ce ƙultu lahu na ce masa a ra'aitan nabiya sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne tabbayar da ya masa ƙala na'am sai ce na gaishe. sannan ya ce wala a alamu ala zaharin arzi ban san wani mutum a bayan ƙasa ba rajulan hayyan rayayye a ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallama gairi wanda ya ga annabi ba ni ba mun gane shi ne sahabin ƙarshe wanda ya mutu abu dufayar duk sahabin sai da ya ce mutuwa shi a lokacin ya san sahabbai sun kare saura shi kaɗai to shi ne yake cewa aka tambaye shi kaga annabi ya ce na gan shi ya ce amma ka sani a wannan zamanin yanzu ba wani mutum wanda ya taba ganin manzan allah mai rai in ba ni ba mun gane sai ya faɗa haka ƙala sai ya ce wa kana abiya wanda allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance fari malihal wajishi mai kyawun fuska mai kyawun fuska haka wanda allah ya ce fari ne sannan ya ce mai kyawun fuska a ruwayar abu dawud a ruwayar abu sa'id al-kudiri a ruwaya shi wannan jureri din ce masa ya yi kaga annabi sai ya ce ina gan shi sai ya ce kai fara aituhu ya ka gan shi to shi ne sai ya faɗi mashi haka ya ce kana abiyar malihan wanda allah ya kasance fari sannan kuma yana da kyawun fuska wa an yazid ibn harun an jureri قال كنت مع كنت انا وابو na ندوف بالبيت a wannan ruwayar yace na kasance ni da abu dufail muna dawafi a wannan ruwayar ta zo mana da ziyada cewa lokacin da ya masa wannan tambayar suna dawafi ne yace sai na ce masa kala sai yake ce man shi abin dufai ɗaya yake cewa ma a ahadun ra'ad nabiya sallallahu alaihi wasallama gairi ce ba wani mutum wanda ya ga annabi wanda ya rage a bayan ƙasa kultu sai na ce masa wara aituhu kai ka ga annabi kala na amince na gan shi kultu kai fa kala ya ce to ya kala sai ce kana abyad malihan muƙassadan sai ce to shi annabi ya kasance fari sannan malihan mai kyawun fuska sannan muƙassadar wanda yake tsaka-tsakiya a cikin halittarsa idan an ce tsaka-tsakiya shi ba dogo ba ne ba kuma ba gajere ba ne ba kaga ya zama ya zama tsaka-tsakiya to haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba dogo ba ba kuma gajere ba kaga ya zama tsakatsakiya to a cikin dukkan al'amuran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake muqassadan ay mu'tadilan la yamila ila ahadi darfai at-tafrid wal ifrad fa huwa laysa bidawilin wala qasirin ba dogo bane ba gajere bane ba tsaka tsakiya ne sannan ba mai kiba bane ba kuma ramami ba ne ba na haka shi kaga shi tsaka-tsakiya to a cikin dukkan al'amuran sama haka manzan Allah yake tsakiya yake tsayawa baya hawa layin sakaci bai hawa layin wuce iyaka sai yana tsayawa tsakiya mun gane wala'alla kuma wannan shi ne dalilin da ya sanya imamul bukari ya kawo shi don ya nuna mana tafarkin nan kyakkyawa shi ne tafarkin tsayawa tsaka-tsakiya mun gane ka kalli a manzan allah komi na tsakiya yake tsayawa in ka ɗauki ƙida misali ka ɗauki annabi isa alaihi salatu wasalam ga su kiristoci sun wuce gona da iri akan al'amarin annabi isa yahuda su kuma sun watsar da al'amarinsa su wannan saboda wuce iyaka cewa suke dan allah ne wannan saboda wulaƙanta cewa suke dan zina ne musulunci da ya zo manzan allah sai ya tsaya tsakiya ya ce a annabi isa ba dan zina ba ne ba annabin allah ne ma kaga ya fito daga wancan layin da saka sakaci wannan sun ce dan Allah ne sai ce a shi ba dan Allah bane ba amma annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah to haka dukkan al'amuran manzon Allah za ga saka tsakiya yake tsayawa baya wuce gona da iri sannan baya sakaci sannan wuce gona da iri da sakaci suna daga cikin kofofi guda biyu wanda shaidan yakan bullo mutum da yawa daga cikin firak na waɗanda suka ɓace za ga ɗayan biyun nan ke sanya su ɓacewa ko dai wuce gona da iri ko sakaci yan kaɗauki ɗauki yan shi'a game da su aliyu sun wuce gona da iri shi ne abin da ya batar da su sun kamba ma'ana al'amarin asirin na aliyu har ta kai waɗansu na cewa shi allah ne a tun a zamanin yana da rai an samu wanda suka fara cewa aliyu allah ne ta ga wannan wuce gona da iri ne a gefe guda kuma 'yan kawarish su kuma sun yi sakaci game da al'amarin aliyu ta kai ga suna makafarta shi har ta kai ga sun yaƙe shi sun yi yaƙi da shi a ta sunna a halin sunna sai ya tsaya tsakiya aliyu ba allah ba ne amma aliyu mutunan kirki ne yana daga cikin jagororin addinin nan to wannan shine muqassada saka tsakiya a cikin dukkan al'amura haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a shi abu nufail imam muslim a sayin littafinsa ya roto cewa mata abu nufail sana mi'a wa kana akira man mata min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma musulun ya roto cewa wannan sahabi abu bufail shi ne sahabi na ƙarshe wanda ya mutu kuma ya rasu shekara ta ɗari bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina waɗansu malaman tarihi suna ganin ya rasu shekara ta ɗari da goma ne bayan hijira haka waɗansu malaman tarihi suka ce shekara ta ɗari da goma bayan hijira nan dai ɗan tsakanin allah ya masa rasuwa wannan yana nuna mana cewa bayan shekara ɗari da rasuwar manzan allah to sahabai suka ƙare idan mun ce yaran shekara ta ɗari goma ɗin ne mun fahimta sahabai suka ƙare sai to sai tabi'ai kawai jailin manzan allah ya ƙare wanda suka yi rayuwa da manzan Allah sun kare babu su a duniya gaba daya Allah ya samu dace kalan imamul bukhari haddasana farwatu kala haddasana abidatu ibn humaydin an qabus an abihi an ibn Abbasin, an nabi sallallahu alaihi wasallam kala al salihu wasamatu salihu wal iktisadu juz'un min wa ishirina juz'an minan nubuwa wannan hadisin daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda abdullahi dan abbas ya ce alhadiyu salih tafarki miƙaƙe tafarki na daidai a ɗariƙatu salih kenan kamar yadda muka yi bayani mu wasamatu sali da kuma asamatu sali wal iktisadi da kuma tafarkin tsayawa tsaka tsakiya, to yace ce ukun nan juz'un min saba'i juz'an minan nubuwa haka shi abdullahi dan abbas ya fada a nan cewa magana ce ta wani daga cikin annabawa a wata ruwaya ita aisha allah ta'ala ya kara mata yarda ta jingina wannan waken ga wani mutune wanda ake cewa. ibn rawaha an ce ta jingina shi domin a ruwayar tirmizi aka ce kila laha halkanin nabi sallallahu alaihi wasallam ta mafalu bi shay'in min ash-shi'r aka aka tambaye ta a ruwaya imamu tirmizi shin manzon Allah yana yin wani abu na waƙe kawa kala sai ta ce kana ya tamathalu bi shay'in ibn rawaha wa ya atika bil akhbari man lam tusawwit tace eh, ya kasance yana kwaikwayon waken wani mutum ana ce masa ibni rawaha a cikin waken baitin da yake dauka yana kwaikwayo shine baitin da ke cewa wa ya atika bil akhbari man lam tusawwit to wannan babi da imamul bukhari a nan menene alaƙa shi da sauran babuka ko kuma mai hikimar kawo shi a nan a haka idan ba kuma ce ba babukan da muke karatu a cikinsu imamul bukari yana ƙoƙarin fito mana da ladubba na magana abin ya kamata a faɗa da abin da ba a faɗi a musulunci kun cina ku to yanzu waƙi kana iya yin waƙi tana daga sai abinda yana da kyau a yi ko babu sai ya kulla wannan babu don ya nuna maka cewa manzan Allah ma wani lokaci yana kwaikwayon wani baiti daga cikin baitika na waƙe wanda wani mutum ne duk da shi abdullahi na abbas yana cewa maganar annabi ce ma ba wai manzan Allah ba yana nufin daga cikin annabawan da suka gabata yi wannan maganar to ko da maganar wani annabi ce dai an samu wani mawaƙi kuma ya rera waƙe da ita ba an samu manzan Allah ya kwaikwaya ashe kenan kun ga babu laifi don mutum ya yi ne ya maimaita wani baiti na wani mawaki ba mawaki ba mai kiɗi da ganga ba awa a musan waƙe ko irin waƙoƙin su malam aliyu na mangi waƙoƙin infiraji da irin su waƙoƙin malam abubakar ladan ko wa yauwa irin su wannan mutunan ba a kaga su wannan waƙo cika ne ake yi a rera ba wani abu na shirme ko wani abu kamar haka nan to irin wannan babu laifi don ka rike wani baiti ka ɗan maimaita shi amma ku lura ko shi manzan Allah wannan baitin shi kaɗai ne aka roto wannan Allah ya taɓa rera shi ne ce shi kaɗai ne ba su kaga nan ma ya haini ya ɗauki mataki na tsaka-tsakiya bai zurfafa ba a ce kullum yana yi san wani yadda ya rike waka ma bai rike alkur'ani ba to ba haka ake so ba a kehe guda ko bai watsar da su ba gaba ɗaya ya ɗanyi ko da sau ɗaya ɗin ne masu irin waɗannan waƙen allah ya kan ba su kaifin hankali da tunani sai da su rubuta waƙe sun faɗi wani baiti sai bayan shekara hamsin ga wannan abin ya zo ya tabbata shi lokacin tuni ya daɗe da mutuwa yanzu yin ka ko waƙoƙin malam aliyu na mangi ko waƙoƙin nan da ya yi in kana karanta su sai kamar wannan zamani ya ke magana duk wannan abubuwan da ake na ƙasƙanci da sauransu duk ya faɗa cewa in dai musulmai sun yi sakaci to sai hakan ya zo to babu laifi idan mutum ya dan rera wani baiti na waka amma ba ana nufin ka je ka rike wakar shata ba ko waka dan ana ce ko dan kwairo mawakan da nan ko mawakan yanzu kuma su ma ga su suwa <laughs> eh? wannan ya sunan sunanta ko ka san mawaƙan zamani a ya kayi an samu matsala tunda an saki eh? shi mawaƙi ne ko mai waƙe ne yanayin waƙi yana yin kiri to ya kasi to ai ba kan basun kare Allah dai sauye to shi kenan al-bukhari babu ma yukrahu min at-tamanna babi na gaba zai karantar da mu ma kurahu abinda ake kyama minatta manna na guri abinda ake kyama na guri amin san guri ko? to guri akwai wanda ba a so قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانا an umar ibn abi salama an abihi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna fa innahu la yadri ma yuqa wannan hadisin an karbo shi daga amru ibn abi salama an abi ya karbo daga mahaifinsa an abu huraira an abi huraira shi kuma ya karbo daga abi huraira ya ce mahaifi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a hadukun faliyan zurma ya manna idan ɗayan ku zai buri to ya san fabi zai buri a kansa fa hula ya jari ma yuta dan bai san abin da za a bashi ba bai san abin da za a bashi ba kenan buri wani lokaci yana jawo samun abin da mutum ya buri ɗin to idan za ka yi burin nan me za ka yi buri a kansa ka san abin da za ka yi buri don karka yi burin wani abu baya da kyau kuma a zo a baka shi mun fahimta ko kuma ka yi burin abin kai baka san wannan abin ba alheri ne a wurinka ba amma kai kana burin a baka shi sai a baka shi sai ya zama mashari kaga wannan ya daidai da faɗin Allah ta'ala wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to wannan hadisin hadisi ne da ifi hadisi ne wanda yake yana da rauni domin a isnadin sa kamar yadda malamai suka ce akwai umar ibn abi salama shi malamai sun yi yan manganu a kansa kusan saboda shi ne dai aka raunin hadisi inda da waɗansu malamai suna cewa hadisin hadisi ne hasan amma shi albani rahimullahu ta'ala ya inganta yawa ya raunana hadisu a shi wannan umar ibn abi salama daga cikin malaman da suka yi magana a kansa akwai abu hatim abu hatim yana cewa su dukun layu ta yuhtajju Wani shi mutum ne mai gaskiya amma ba a hujja da shi in yaro ya ruwaito hadisi ba a hujja da shi idan ya rutu hadisi ta haka hadisi ne mai rauni babu la tusammu al'inab alkarma babi na gaba zai karantar da mu cewa la tusammu al'inaba alkarama kada ku kira inabi da alkarama amin san inabi ko to inabi larabawa suna ce mai alkarma ana kuma ce mai inabi din to ita kalma alkarma tana da matsala da musulunci ya zo sai ya soke ta ya ce kar a ƙara kiran inabi da wannan sunan a kira shi da sunan inabi ko kuma alhabala shi ya sa suna alkarmin ma ya ɓace amma da suna ce masu haka ƙarar bukari haddasa adam ƙala haddasa na shuba an simak an alƙama ibin wa'ilin an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala la ya ƙulan na ahadukum alkarmar wadala ce kada ɗayanku ya kuskure ya ce alkarba wa ƙulu alhabala sai dai ku ce alhabala ya ni al'inab yana nufin inabi na kaga an hana a ce ma inabi alkarma sai dai a ce mashi alhabala mun gane alhabala shi ma suna ce mashi haka ana nufin al'inab shi ma ana ce mashi haka suna haka ba a ce ma inabi alkarma musulunci ya hana da musulunci ya zo sai ya hana amma kafin zuwa can ana ce mashi haka ɗin to sai aka da ana ce mashi alhabala aka da ya ce mashi to daga cikin abubuwan da ba a faɗa kaga wannan yana ciki na alkarama babu kaulin rajul wai haka babi na gaba zai magana akan kalmar wai haka yana da kyau a ce wai haka ko ko babu kyau shi kalmar wai haka kalma ce da hausa na ce mata kaicu akwai wai haka akwai wai laka galibi idan sun ce wai haka to suna magana jawo hankalin mutum nuna cewa ya yi sakaci ya kamata a ce ya yi kaza to sai bai yi ba ko ga abin da ya kamata ya yi to da a nosar da shi a nuna masa ga abin sai a ce masa wai haka shi yasa muke cewa kai canka da hausa kai canka da ba ka yi kaza to yanzu ita wannan kalma mala yana so ya gaya mana ko ya fito mana da hukuncin fadarta a musulunci ana fada ko ba a fada sai ya ce haddasa ahmad ibn khalid قال حدثنا Muhammad ibn Ishaq. an ammihi musa ibn yasar an abi hurairata marar nabi sallallahu alaihi wasallama bi rajulin yasuqu badana faqala irkabha faqala ya rasulullah innaha badanatun qala irkabha qala innaha badanatun qala fi salisa aw fi rabi'a wai haka irkabha wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce marar na biyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin ya suku badanata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutune ya koro taguwa ya koro taguwa to galibi kun san a wancan lokaci idan mutum zai taho umara ko zai taho aikin hajji tunda ba jirgi ake hawowa ba idan yana da dabba a gida wanda zai yi hadaya da ita sai ya taho da abin shi sai ya ga mutum bisa raƙumi ga ya akuya ko rago sama ya rike wannan ragon shi ne in ya zo in lokacin hadaya ya yi ba sai ya saya ba sai ya je yanka kayan shi idan taguwa ce raƙumi to suna da wani bilib a lokacin cewa idan mutum zai taho da ita karya hau saboda zai bayar da ita ne ga bauta mun gane tun jahiliya suna aikin hajji irin nasu in ka taho da taguwa ka ko raƙumi sai ka kyawa sai ka koro shi tunaninsu shi ne wannan ya fi kawo lada to yanzu musulunci ne ake so manzan allah ya zo ya wuce wannan mutum ne ya koro taguwa sai ya ce mashi irkab ha hau faƙari sai wannan mutum ya ce ya rasu inna inda ha badana ce wannan taguwar manzan allah ta hadaya ce ko ta ibada ce faƙari ya ce masa iri kabha ka hau ce ya ƙara cewa inda ha badana ƙara fi salisa a da uku sai ya ce masa wai haka iri kabha ce kai sanka ka hau na ce to sai ya sai ya hau mun gane mun yi bayani a mun dan wato wani babu makamancin wannan asan baya shi kalmar wailaka yuqalu liman waqa'a fi halakatin yastahiquha in ka ji an ce wailaka to mutum ya fada cikin wata halaka amma ya cancanci ya fada wannan halaka shi ya jawo to sai a ce mashi wailaka shi kuma wai haka liman waka fi halakatin la yastahiqha wanda ya fada cikin halaka amma bai cancanci fada cikin halakan nan ba shi kuma sai a ce masa wai haka amma mu da Hausa duk kai su muke cewa shi ya sanya ya zo a cikin annihaya cewa shi wai haka kalimatun tarahumin wa tarajju'in wa tawajju'in yuqalu liman waqa'a fi halakatin la yastahiqha waƙar yi ƙalu bi ma'ana almarhi wa ta'ajju a nihaya suka ce ita kalmar wai haka kalma ce wadda take wani tausayawa da kuma neman jawo hankalin mutum cewa ga abin da ya kamata yi musamman mutunan da ya fada cikin halakar da bai cancanci ya fada ba kaga yanzu wannan mutunan ga taguwa ya hawa ya shiga halaka ko bai shiga ba amma amma shi ya jawo ma kanshi wani tunani ne wanda yake da shi kaga ya cancanci a tausaya mashi don ya yi wahala amma wahalar nan bai kamata a ce ya yi ta ba to shi ne sai aka yi amfani da kalmar waya haka waɗansu malamai kuma suka ce a wani lokaci ma tana zuwa da ma'anar almadi wata ajiyu mamaki kaga ai da mamaki ga taguwa mutum ya ƙi hawa